աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակ հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Վերջի մի քանի օրերին տարբեր հետաքրքիր զարգացումներ տեղ ունեցան աշխարհով մեկ։ Ինչ վերաբերում է մեզ Արցախին, Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, ապա երևի թե ամենահատկանշականը այն էր, որ Եվրոմիության հատուկ ներկայացուցիչը Հարավային Կովկասում եւ Վրաստանի ճգնաժամում Տոյվո Կլարը հայտարել է, որ ուղիղ երկխոսությունը Ստեփանակերտի ավելի շուտ Բաքվի եւ Ղարաբաղի հայ համայնքի միջև հայ ազգաբնակության միջև պետք է անպայման տեղի ունենա, որ այլընտրանք չկա եւ որ այդ երկխոսությունը պետք է ուղված լինի փողվստահության մտնոլտի ձևավորման։ Եթե երբեմն զարմանում ես այդ նույն Տոյվոկլարը, որ բազմաթիվ անգամ այցել է Բաքուն, գովաբանել է Ալիևին, երբևից է խոսել է, որ անհրաժեշտ է հակահայկական ռետորաբանությունը, հայատյաց քաղաքականությունը Ադրբեջանում գոնե փոքրինչ նվազեցնել, իհարկե ոչ։ Ինչ է նշանակում հայ ազգաբնակության հետ երկխոսություն։ Ինչի հիման վրա։ Իսկ պարոն Տոյվոկլարը երևի մոռացել է, որ նույն մեր բալտյան երկրները ինչպիսի սերտ հարաբերություններ ունեն Թայվանի հետ, խախտելով Եթե իրենց դրամաբանությամբ ենք առաջնորդում Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, ստացում է մեկի համար կարելի, մյուսի համար տեսեք, տեսեք, երկխոսությունը շատ կարևոր է։ Արցախը երբեք չի խուսափել ուղիղ բանակցություններից, բայց բանակցությունների ձևաչափ գոյություն ունի, բանակցությունների տրամաբանություն եւ ոգի գոյություն ունի։ Եթե դա չի պահպանվում, այդ բանակցությունները կարող են ել ավելի մեծ վնաս հասցնեն առանց այն էլ փխրուն իրավիճակին։ Վերջի մի քանի օրերին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությամբ Անկարայում տեղի է ունեցել արտահերթ գագաթնաժողով թուրքական երկրների այդ պետությունների։ Եվ այնտեղ տարբեր գաղափարներ են Հնչել իհարկե մեկը մյուսին սատարելու կոչեր, Ալիևը ընդհանրապես հայտարարել է, որ հենց Թուրքիան է հանդիսանում ամբողջ թուրքական պետությունների համախմբող կորիզը եւ որ Թուրքիան մեծ համբավ ունի, բարկանիշ ունի աշխարհում, որովհետեւ ուժեղ է եւ կարող է պարտադրել իր կամքը տարբեր երկրների։ Հետաքրքիր բան է։ Իսկ գերմանական Deutsche Welle հանրահայտ աղբյուրը տեղեկատվական կարևորել է Ադրբեջանի դերը Եվրոպայի էներգա մատակարարման գործում ադրբեջանը ողակելով որպես հուսալի գործընկեր եվրոպայի համար եւ գերմանիայի կանցլերը օլաֆ շոլցը կարևորել է ադրբեջանի հետ հարաբերությունների ել ավելի խորացումն ու ընդլայնումը տեսնում եք ինչպիսի աշխարհակահական գործընթացներ են տեղ ունենում իսկ որոշ միամիտներ հայ հասարակության մեջ որին մենք արդեն անդրադարձել ենք գովաբանում են ինչ որ մի անկապ հայտարարություն այն համարելով դարակազմիկ նույն Շոլցի կողմից կատարված, որ իբրև Արցախը ունի ինքնորոշման իրավունք, որը մի քանի օր հետո չեղարկվել է եւ ընդհակառակը նա հայտարել է, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է պահպանվի եւ Գերմանիան չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղ։ Իսկ այսպես կոչված Արեմության Ադրբեջանի համայնքը դիմել է Ֆրանսիային, գանգատվելով, որ տեսեք, տեսեք, այդ ադրբեջանցիները չեն կարողանում վերադառնալ իրենց պատմական հողերը իրենց տները, որտեղից իրենց վրընդել են վատ հայերը եւ նաեւ մեղադրել են Ֆրանսիային Հայաստանի պես ագրեսոր երկրին սատարելու համար։ Ասեմ, որ այդ համայնքին այսպես կոչված Արեմտյան Ադրբեջանի ներկայացուցիչներից մեկը Ոմուն Ուլիվիա Զուլֆուգարը Բաքվում տեղ ունեցած միջազգային կոնֆերանսի ժամանակ հայտարարել է, որ իբրև Հայաստանում ոչնչացվել են բոլոր ադրբեջանական հուշակոթողներն ու պատմամշակութային ժառանգությունը։ Նրա խոսքով միայն Երևանի կապույտ մսկիթն է մնացել։ Մսկիթ, որը հանդիսանում է, ինչպես մենք գիտենք, իրանական պատմամշակութային ժառանգություն։ Բայց նրանք դա են գովաբանում, ինչու, որովհետև շատ հեշտ է ասել ամեն ինչ ոչնչացված է, նամանատ որ ոչ մի բան չի ելեղել։ Սա Ադրբեջանի ոչն է, բաներ կա, որ մենք պետք է սովորենք, բաներ կա, որ պետք է լավ ուսումնասիրենք, որպեսզի վիճակի լինենք կասեցնել նման ոտնձգությունները։ Անցած մի քանի օրերին Ուկրաինայում շարունակվել են կատաղի մարտերը, ռուսական զորքերը փոքր ինչ առաջ են գնացել, բայց աշխարի տարբեր երկրներ շարունակում են Ուկրաինային մատակարարել տարբեր տիպի զինամթերք։ Այսպես Ֆրանսիան տանկեր է ուղարկել, նույնիսկ Պակիստանն է Կիևին ուղարկել բազմաթիվ զինամտեսակներ։ Մոտավորապես 100-ից 100, երևի 20, 130 կոնտեյներ զենք եւ զինամթերք է ուղարկել։ Ընդ որում ըստ որոշ տվյալների ամերիկյան նավերով։ Այս ամենի ներքո, չնայած որ այդքան զենք ու զենամթերք են ուղարկում, ինչպես արդեն նշվեց, կատաղի մարտերը շարունակվում են եւ ըստ որոշ տվյալների միայն Արտյոմոս քաղաքում, որը ավելի հայտնի է նաեւ Բախմուտ անվանման տակ, ուկրաինական զորքերը ամիսը կորցնում է մոտորապես 40000 զինվոր, որոնցից 11000 զոհում են, մնացածը ծանր վիրավորվում։ Սարսափելի թվեր։ Անցած մի քանի օրերին հետաքի զարգացումներ են տեղի ունեցել նաև Ռուսաստանում։ Այսպես նախագահ Պուտինը կոչ է արել Դաղստան, Ադրբեջան, Իրան ճանապարհի կառուցումը արագացնել, որպիսի խթանի ապրանքաշրջանառությունը Իրանի հետ։ Իհարկե, մի կողմից սա Ադրբեջանի դերակատարությունն է ուժեղացնում, մյուս կողմից Ադրբեջանը տնտեսապես ավելի կախման մեջ է մտնում Իրանի եւ Ռուսաստանի Իրանից եւ Ռուսաստանից եւ միգուցե սա ինչ որ կերպ կարող է զսպել Ադրբեջանի ագրեսիան հարևանների նկատմամբ։ Ընդ որում նաեւ Ռուսաստանը եւ Իրանը թողել են իրենց համար նաեւ այլընտրանքային ճանապարհ Կասպից ծովով շրջանցելով Ադրբեջան, ասինքն շատ բան կախված Ադրբեջանի պահվածքից, ինչպես այդ երկիրը դրսևորելու իրեն եւ ըստ այդմ Իրանն ու Ռուսաստանը շարունակելու են իրենց քաղաքականությունը։ Այս օրերին հետաքրքիր հայտարարություն է կատարել Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, որը Ղրիմի այսպես կոչված բռնակցման 9-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հանդես եկել հայտարարությամբ, որում նշվում է, որ Ղրիմը Ուկրաինա է, որ Թուրքիան չի ճանաչում զավթումը հողերի եւ որ ամեն ինչ անելու է տեղի թաթարական թուրքական համայնքին սատարելու ուղղությամբ։ Այս է Թուրքիան։ Մի կողմից Ռուսաստանի հետ ընկերություն է անում, մյուս կողմից դանակահարում նույնն անում արևմտքի հարաբերություններում եւ շահում դիվիդենդներ։ Շատ բան ունենք սովորելու այդ երկրներից, առաջին հերթին ճշնամիներից։ Այսպիսինն էին թանկագին բարեկամներ։ Վերջի մի քանի օրերի հիմնական աշխարհակահաղական զարգացումները կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր ժողովրդին ու երկրին։